פרק ל"ו: ואלה תולדות עשיו הוא אדום. עשיו לקח את נשיו מבנות כנען, את עדה בת אלון החיתי, ואת אוהליבמה בת ענה בת צבעון החיבי, ואת בוסמת בת ישמעאל אחות נביות, ותלד עדה לעשיו את אליפז ובוסמת, ילדה את רעואל. ואוהו לבמה ילדה את ייאוש ואת יעלם ואת קורח, אלה בני עשיו אשר יולדו לו בארץ כנען. ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קניינו אשר רכש בארץ כנען וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. כי היה רכושם רב משבט יחדיו, ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם. וישב עשיו בהר שעיר, עשיו הוא אדום. ואלה תולדות עשיו אבי אדום בהר שעיר. אלה שמות בני עשיו, אליפז בן עדה אשת עשיו, רעואל בן בוסמת אשת עשיו. ויהיו בני אליפז תימן, עומר, צפו, וגעתם וכנז. ותמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, ותלד לאליפז את עמלק, אלה בני עדה אשת עשיו, ואלה בני רעואל, נחת <clears throat> וזרח, שמע ומיזה, אלה היו בני בוסמת אשת עשיו, ואלה היו בני אוהוליבמה. בת ענה, בת צבעון, אשת עשיו, ותלת לעשיו את ייאוש ואת יעלם ואת קורח. אלה אלופי בני עשיו, בני אליפז בכור עשיו, אלוף תימן, אלוף עומר, אלוף צפו, אלוף כנז, אלוף קורח, אלוף געתם, אלוף עמלק, אלה אלופי אליפז בארץ אדום, אלה בני עדה, ואלה בני רעואל בן עשיו, אלוף נחת, אלוף זרח, אלוף שמה, אלוף מצזה, אלה אלופי רעואל בארץ אדום. אלה בני בושמת אשת עשיו, ואלה בני אוהליבמה אשת עשיו. אלוף ייאוש, אלוף יעלה, אלוף קורח, אלה אלופי אוהליבמה בת ענה אשת עשיו. אלה בני עשיו ואלה אלופיהם הוא אדום. אלה בני שעיר החורי, יושבי הארץ, לוטן ושובל וצבעון וענה, ודישון ועצר ודישן, אלה אלופי החורי, בני שעיר בארץ אדום. ויהיו בני לוטן חורי והמם, ואחות לוטן תמנע, ואלה בני שובל, עלבן ומנחת ועבל, שפו ואונם, ואלה בני צבעון ואיה וענה, הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר, ברעותו את החמורים לצבעון אביו. ואלה בני ענה, דישון, ואוהליבמה, בת ענה. ואלה בני דישן, חמדן ואשבן, ויתרן וכרן. אלה בני עצר, בלהן, וזעבן, ועקן. אלה בני דישן, עוץ וארן. אלה אלופי החורי, אלוף לוטן, אלוף שובל, אלוף צבעון, אלוף ענה, אלוף דישון, אלוף עצר, אלוף דישן, אלה אלופי החורי, לאלופיהם בארץ שעיר. ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. וימלוך באדום בלע בן בעור, ושם עירו דין הווה. וימות בלע, וימלוך תחתיו יובב בן זרח מבוצרה. וימות יובב וימלוך תחתיו חושם מארץ התימני. וימות חושם וימלוך תחתיו הדד בן בדד, המכה את מדיין בשדה מואב, ושם עירו עבית. וימות הדד וימלוך תחתיו סמלה ממסרקה. וימות סמלה וימלוך תחתיו שאול מרחובות הנהר. וימות שאול וימלוך תחתיו בעל חנן בן עכבור. וימות בעל חנן בן עכבור וימלוך תחתיו הדד, ושם עירו פעו, ושם אשתו מהתבאל, בת מטרד, בת מי זהב. ואלה שמות אלופי עשיו למשפחותם, למקומותם בשמותם, אלוף תמנע, אלוף עלווה, אלוף יתת, אלוף אוהליבמה, אלוף אלה, אלוף פינון, אלוף כנז, אלוף תימן, אלוף מבצר, אלוף מגדיאל, אלוף עירם, אלה אלופי אדום למושבותם בארץ אחוזתם, הוא עשיו אבי אדום.